Сега ќе се вратиме на дела на апостолите, 24 глава. Откако апостол Павле беше улепсен, значи, после дво, и откако одржа говор на своите сонародници пред во храмот, таа проповед во 22 глава беше прекината, како и мнозина досега библиски проповеди што ги читавме во делата и во Евангелијата. И таа проповед беше прекината кога толпата едноставно се разбесни, се разгневи. Во моментот кога Павле рече, споседочи дека Господ го пратил да го проповеда Словото на спасение кај незнабоштите. Тоа на евреите не им се допадна, дека и незнабоштите Господ сака да ги спаси, бидеќи тие сметаат дека само тие треба да бидат спасени. Што се случува понатаму? Апостол Павле понатаму е <clears throat> изнесен на суд вели последниот стих од 22 глава, на вториот ден, кога сакаше да дознае за што всушност го обвинуваат јудејците, Кој тоа знае, тоа беше истото и заповедник, значи, што се уплашил од Павловото римско грегенство. го ослободи од оковите и заповеда да дојдат првосвещениците и целиот нивен Синедрион, па го доведе долу Павле и го исправи пред нив. И сега почнува тука 23 глава, која што е интересна, за жал, сестра Зорица ја имаше оваа полка за 15 минути, <laughs> таа сабота, втората сабота со Паул Букур во септември, и толку брзо мораше да помине, затоа што таа сабота ни беше специјална, со гостинот, а сепак самата тема на оваа глава заслужуваше многу повеќе време за проучување. Заслужуваше темата многу повеќе време за проучување, но така се погоди. И затоа би сакал многу да се задржиме на овој а, Павлов говор, оваа негова беседа, која што ја кажува некако проповед во црква или надвор пред слушатели, туку како еден вид своја одбрана, како адвокатски говор, бидеќи Синедрионот е тој што го обвинува. Зашто се бил обвинет апостол Павле, се секјаваме ли? Дека го руши законот. Друго се секавате? ли? Да, со самото тоа што покренува вакви експлозивни теми во врска со законот. Дека што? Се дружи со незнабошти, че кој Исус што беше обвинет. Дека се дружи со грешници, и тие беа евреи, ама грешници, блудници и пијаници. А овој се дружи со незнабошти, со нечистија, со кучињава. Дори и храмот го оскверни едно од обвиненијата, внесувајќи таков незнабожец во него. Но тоа не беше вистинско обвинение. Со што друго би се согласили еден куп христијани денес во врска со тие еврейски обвиненија против Павле? Да, Павле на не го руши законот, го прогласува законот за прикован на крст, дека го прогласува за укинат таму во Ефесијаните, Саботата ја прогласува за сенка, која што не е битно никој да не ме осудува што правите во сабота, што јадете, што пиете, што сакате. Крокодили јадете, ако сакате. Овие еврејски обвиненија против Павле за множина христијани звучат вистинито, така? Ве па да, така е. Како се брани апостол Павле од ваквите обвиненија? Што тој ќе ни каже на оваа тема? Дали на вистина проповеда против законот? Дори и тогаш кога вели не сме под законот, току под благодатта. И што воопшто е вистина во сите овие обвиненија? Павле го започнува својот говор, својата одбрана пред Синедрионот, велејки, луѓе браќа, че значи го се обрка на Синедрионот и ги нарекува браќа. Зошто да не? И самиот тој некогаш беше член на тој Синедрион, беше фарисеј и беше еден од нив. Но што вели сега, како искусен е, и веќе остарен христијански мисионер. Луѓе, браке, до овој ден, мисли до овој ден, со најчиста совест пред Бога живеев. Прво тврдеше дека се што учил, се што проповедал, се што работел, го правил со најчиста совест. оваа изјава на Павле веднаш не му се допаднала на првосвещеникот Ананија, тогашниот првосвещеник. И што направи Ананија? Ананија и оние што, на оние што стоја пред него, значи пред Павла, им заповеда да го удрат по устата. Значи, веднаш со првата реченица да му ја прекинат проповедата. И сега апостол Павле тука покажува дека е како и Илија, како и Моисеј, како и Петар, е човек како и нас, што знае да сгреши. Не е они светец во католички смисол, во фантастичен смисол на зборот, нереален смисол на зборот. Туку е човек што знае и тој да сгреши, да покаже слабост. Затоа што беше удрен по уста, Павле реагира гневно и му ги кажува зборовите што тука Лука ги забележал, Бог тебе ке те удри дзиду варосан. Прво сашеникот така да го наречеш. да ме подстам на една изјава од Елена Вајт, дека водачите на израелскиот народ уживале толку голем углед кај евреите, кај народот, затоа што самите евреи од мали нозе биле воспитувани на овие луѓе, на еврејските свещеници, првосвещеникот особено, значи, на водачите, черновите местини древнат, да гледаат со големо почитување, со, со страво почит. Значи, сега замислите некој католик, како е, како е воспитан некој католик, како го доживува, еден куп католици, како доживува папата, како да е папата кај нив, например. Да, како Бог да дошо? Се може би не така, ама според незините зборови, еврејските водачи уживале скоро слична почет или углед кај еврејскиот народ. И сега еден Павле, вака да му се обрати на највисокиот по својата положба, функција и одговорност еврејски водач на самиот првосвещеник. Бог тебе ке те удри дзиду варосан. Секавате Христос нарече некого окречени гробови. Дали Христос направи греф кога тоа го рече? Не. Зошто? Зато што тој Христос не го навредува, не навредил некого, еј ти, гробу, а, туку во својот говор Христос прави споредба. Значи, личите на гробови окречени кои што од надвор значи се покажувате праведни, че тој прави споредба само. А од внатре сте полни со трулеш и нечистотија. Како што во една друга прилика вели е, слепи и исчистија прво чашата од внатре, а не само од а внатре да си остане прљава и така натаму. Значи, Христос прави споредба, паралела во својот говор. Го споредува, значи, верското лицемерие го споредува со окречени гробови во својот говор, во својата беседа. Но Павле директно го навредува првосвещеникот и му вели Бог тебе ке те удри дзиду варосан, значи го нарекува дзиду варосан. И продолжува, вели, ти седиш за да ме осудиш според законот, а заповедаш да ме бијат против законот. Овде гледаме Павле реагира гневно затоа што се чувствува обесправен. Која е полуката за нас? Дали тогаш кога сме обесправени, имаме право и изговор да правиме греф? Значи, кога буквално се гази нашето право. Кога неправедно сме судени. Кога по некоја, значи, по наредба на власта, неправедно те судат, неправедно ти нанесуваат штета, те тепаат, ти конфискуваат имот. Седа тоа неправедно. Дали во таков случај имаме право и изговор да правиме греф, дори кога сме обесправени? Не. И сега интересно како реагираат тие што го удрија. А оние што стоја пред него рекоа, Божиот првосвещеник ли го навредуваш? Така вели овој превод. Павле одговори, не знаев брака дека тој е правосвещеник. Значи Павле не знаел кога навредувал, кога ги рекол овие зборови дзиду варосен. Но веднаш се поправа велејки зашто е напишано и што е напишано, цитира се некој текст од законот, Втора 22-27, Началникот на твојот народ да не го злословуваш. Што е закон, тоа е Божја заповед. Павле, веднаш знаел, како добар познавач на законот, самиот бил законник и фарисеј, рабин, еврејски, точно која заповед од тие 613 ја прекршил со предходните зборови. Гедаре веднаш беше прекинат Павловиот говор, па Павле дури и направи греф, па се поправи. И не ни се кажува ништо понатаму во продолжението, само ова. А кога дозна Павле дека еден дел од нив се садукеи, а другиот фарисеи, извика во Шенедрионот. Луѓе, браке, јас сум фарисеј. <laughs> Ректе тој, тој, не вели, јас бев фарисеј како вас, во сегашно време. Јас сум фарисеј. И сега, и син на фарисеј. Зошто го истакнува тоа? Се секаваме од Евангелијето. Која била разликата меѓу фарисеите и садукеите? Денови имаше на National Geographic интересна емисија во врска со е, евреите и е, Јудеја и Рим, мислам, така се викаше. И се цитира меѓу другото, други еврејски авторитети беа цитирани некои рабени таму, кои што тврдат а, како заради христијанството зборот фарисеј станал нешто лошо, значи значи лицемер, нешто така. Меѓутоа, во еврејскиот народ фарисеј било нешто многу угледно, нешто многу почитувано. И дури еден еврејски рабин што беше таму, цитирам, ми се допадна кога рече, рече една иста мисла што ја кажува Јован Илиев во, во книгата Атеизам или Христијанство, да, ја препознав истата мисла. Овој рабинов потврди, Христос најмногу се расправаше со фарисеите, затоа што со нив беше најблизок по догматските прати, му беа најблиски по вера. Таа мисла многу се допадна. Мислам, прва ми се допадна кога го читав Јован Илиев, но сега ово ја кажа еврејно истата работа. Фарисеите верувале во што? Во воскресени. За разлика од садокеите. Садокеите биле СДСШ по тоа прашање. Фарисеите верувале во постојањето на ангели, на духови, Садукеите, исто како и другарите од Централниот комитет. Како било да, да бидеш фари, садокеи? Замислите, тоа биле свештеници, од нив се регрутирало свештенството во тоа време во Израел, а не верувам во воскресение не веруваш во, во ангели. Е па во што веруваш? Само во овој живот. Затоа садукеите за неф е напишано дека садукеите биле најголеми лингури. Значи, тие се додворувале на, на римската власт, како нашиве балкански лингури што се додворуваат на амбасадорот. ми се допаѓа една грчка страница која што зборувајќи за нивните лингури таму го споменуваат амбасадорот без да кажат на кој амбасадор мислат, ама во заграда пишуваат еден е амбасадорот. <laughs> се знае на кој амбасадор му се кланјаат. Садукеите затоа што само овој живот им бил се, значи биле спремни да прават компромиси во однос на верата по секое прашање, значи, само за да овде им биде арно, тука да профитираат и така натаму и така натаму, позната приказна и во секој секојдневие. Но фарисеите верувале во ангели, верувале и во воскресението од мртвите. И затоа Павле извикува, луѓе браке, јас сум фарисеј, син на фарисеј. За надеж во воскресение на мртвите ми се суди. И што се случува? Автоматски го подели Синедренот на два дела. Кога го каже тоа, настана расправија меѓу фарисеите и садукеите. И множина од народот се раздвоја. Зашто садукеите велат дека нема ни воскресение, ни ангел, ни дух. Типичен неверник. А фарисеите го признаваат и едното, и другото. Настана голема врева и станаа книжиците од фарисејската страна и почнаа да се препираат велејки ништо лошо не наогеме во овој човек. Фарисејите се почнаа да го бравам, Павле. Ако пак нему му зборувал дух или ангел, тогаш да не му се противиме на Бога. Значи ја признаваат и можноста самиот Господ да го обратил Павле да стане христијанин и да, да оди по тој пат. И бидеќи настана голема мешаница, заповедникот упрашен да него го Павле и му заповеден на војниците да слезат и да го грабнат од нив и да го одведат во тврдината. Докта му се јави Господ и му рече, не плаши се Павле, и како што сведочеше за мене во Ерусалим, така ке треба да сведочеш и во Рим. Тука завршуваме за денес. Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме со следната негова проповед пред римскиот наместник и пред Феликса, прво пред него, како таму сведочи за својата вера, но многу повеќе пред, освен Феликса и пред а, неговиот наследник Фест, римјанинот, значи, кој што во чиешто време беше повикан и јудејскиот крал Агрипа II, Ирод Агрипа II, со неговата жена, поточно сестра со која што живееше во инцест. И пред нив Павле да, сведо, да ја сведоче својата вера, и тоа е посебно убава беседа, нели? За која што самиот Агрипа, самиот јудејски крал, посведочил дека уште малку ќе ме убедиш да станам христијанин. А кога тоа уште малку, при кој момент се убедил така Агрипа, кога апостол Павле поставува прашање веруваш ли, царе Агрипа, во воскресението? И дори не му да, дава да одговори, току вели знам дека веруваш. Се не може да лажеш, знам дека веруваш. Воскресението, најубавата тема во Светото Писмо најславната тема во Светото Писмо, најрадосната тема во Светото Писмо, единственото што представува надеж и за нас денес, на крајот од историјата на овој свет. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.